Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 25-ն է, տարվա 25-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 41 թվականի այսօրը Սենատը սպանված Կալիգուլայի հորեղբար Կլավդիոսին հրճակում է Հռոմի կայսր։ 1479 թվականի այսօր ավարտվում է Վենետիկի եւ Օսմանյան կայսրության միջև 15 տարի տևած պատերազմը։ 1533 թվականի այսօր Անգլիայի թագավոր Հենրի 8-րդն ու Աննա Բոլեյնը գախնի ամուսնացան։ 1554 թվականի այսօրը Բրազիլիայում Սուրբ Պողոսի օրը հիմնվում է Սան Պաուլու քաղաքը։ Սան Պաուլուն Բրազիլիայի ամենամեծ քաղաքն է։ Հանդիսանում է նույնանուն նահանգի վարչական եւ երկրի տնտեսական գլխավոր կենտրոնը։ Սան Պաուլոյի ագլոմերացիայի մեջ է մտնում 37 քաղաք Արբանյակ։ Լատինակար Ամերիկայի եւ աշխարհի խոշորագույն քաղաքներից է։ Քաղաքում զարգացած է մեքենաշինությունը, գունավոր մետալուրգիան, տեքստիլ, քիմիական սննդի արդյունաբերությունը, ունի 3 համալսարան։ Սան Պաուլոն հիմնադրել են ճիզվիտները։ 16-ից 18-րդ դարերը եղել է սուրճի պլանտացիաների կենտրոն։ 1822 թվականին հենց Սան Պաուլոյում է հրճակվել Բրազիլիայի անկախությունը։ 20-րդ դարի սկզբին քաղաքը դարձել է արդյունաբերական եւ բանվորական շարժման խոշոր կենտրոն։ Հայերը Սան Պաուլոյում հաստատվել են 19-րդ դարի վերջին։ Համայնքը ստվարացել է առաջին համաշխարհային պատերազմից եւ Կիլիկիայի հայերի զանգվածային արտագաղթից հետո։ 1983 թվականին Սան Պաուլոյում կար շուրջ 18000 հայ։ Այժմ հայկական համայնքը մոտավոր հաշվարկներով կազմում է 38000 մարդ։ 1835 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Վինչենցո Բելինի «Պուրիտաններ» օպերայի առաջնախաղը։ 1858 թվականին առաջին անգամ կատարվեց Ֆելիքս Մենդելսոնի հանրահայտ հարսանեկան քայլերքը։ 1922 թվականի այսօրը Երևանում բացվեց Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնը։ 2011 թվականի այսօրը Եգիպտոսում սկսվեցին բողոքի ցույցեր երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակի դեմ։ 2010 թվականի այսօրը Ethiopian Airlines ընկերության Boeing 737 մակնիշի ինքնաթիռը վտարի ենթարկվեց, ինչի հետևանքով զոհվեց ինքնաթիռի ողջ անձնակազմը 82 հոգի այսօրը ծնվել են 1723 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի դերասանուհի Կլերոնը։ 1736 թվականի ֆրանսիացի մաթեմատիկոս եւ մեխանիկ Ժոզեֆ Լուի Լագրանժը։ Նա մշակել է վարիացիոն հաշվի հիմնական հասկացությունները։ 1759 թվականի այսօրն է ծնվել բրիտանացի բանաստեղծ եւ ֆոլկլորագետ Ռոբերտ Բըրնսը, 1882 թվականի հունվարի 25-ին է ծնվել անգլիացի գրող Վիրջինիա Վուլֆը։ Վիրջինիա Վուլֆը գիտակցության հոսքի գրականության ամենախոշոր եւ ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Նա համարվում է 20-րդ դարի ամենաճանաչված եւ հեղինակավոր վիպասաններից մեկը։ Նրա վեպերն իրենց բնույթով փորձարարական ստեղծագործություններ են, որոնցում հեղինակ օգտագործում է գիտակցության հոսքի մեթոդները, ուշադրություն դարձնելով ոչ միայն կերպարների հոգեբանական, այլև զգացմունքային առանձնահատկությունների վրա։ 1886 թվականի այսօրն է ծնվել գերմանացի դիրիժոր եւ երգահան Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերը։ 1891 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ մաթեմատիկոս, խորթային Հայաստանի գիտության եւ տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Աշոտ Տեր-Մկրտչյան։ Մարտիրոսյանը։ 1894 թվականի հենց այսօրն է ծնվել վրացական սովետական կինոյի ռեժիսոր դերասան Միխայիլ Ճիաղուրելլին։ 1901 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ դիրիժոր եւ մանկավար Խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ուզբեկստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Սուրեն Չարեկյանը։ 1910 թվականի այսօրն է ծնվել Պարսկահայ գրող Գալուստ Խանենցը։ 1912 թվականին հայ ակադեմիկոս մանկավարժ հասարակական եւ պետական գործիչ Շավարժ Սիմոնյանը։ 1928 թվականի հենց այսօրն է ծնվել վրացի քաղաքական գործիչ Էդուարդ Շևարնաձը։ 1938 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ռուս բանաստեղծ եւ երգիչ Վլադիմիր Վիսոցկին։ Որպես բանաստեղծ Վլադիմիր Վիսոցկին հանդես է եկել առաջին հերթին հեղինական երգի ժանրում։ Նրա գրած ստեղծագործություններից առաջինները վերաբերում են 1960-ական թվականների սկզբին։ Սկզբում դրան կատարվել են ընկերների շրջապատում ավելի ուշ լայն ճանաչում են ստացել երկրում տարածված մագնիտոֆոնային ձայնագրությունների շնորհիվ։ Վիսոցկու պոեզիան աչքի ընկնում թեմաների բազմազանությամբ, իմաստային ենթատեքստի սրությամբ եւ սոցիալ-բարոյական շեշտադրմամբ։ Նրա ստեղծագործություններում, որոնք պատմում են էքստրեմալ հանգամանքների մեջ հայտնված մարդկանց ներքին ընտրության մասին, երևում էին էգզիստենցիալ մոտիվներ։ Վիսոցկու ստեղծագործական էվոլյուցիան անցել է մի քանի փուլ։ Նրա վաղ ստեղծագործություններում գերակշռում են փողոցային եւ բակային երգերը։ 1960-ականների կեսերից ստեղծագործությունների թեմատիկան սկսել է ընդլայնվել, իսկ երգերի շարքերը ստանալ նոր ռուսական կյանքի հանրագիտարանի տեսք։ Վիսոցկու ստեղծագործության օրինականացումը սկսվել է Խորթային միությունում 1986 թվականին, երբ Խորթային միության գրողների միությանը կից ստեղծվել է Վիսոցկու գրական ժառանգության հանձնաժողով։ 1980-ականների երկրորդ կեսից սկսվել է բանաստեղծի ստեղծագործությունների գրքերի եւ հավաքածունների լուսընծայումը։ Ծավալվել է հետազոտական աշխատանք նվիրված նրա ստեղծագործությանը։ Ըստ որոշ գնահատականների Վիսոցկին, որը զբաղեցնում էր կենտրոնական դիրքերից մեկը 20-րդ դարի ռուսական մշակույթի պատմության մեջ, ուժեղ ազդեցություն է ունեցել իր ժամանակակիցների եւ հաջորդ սերունդների հայացքների ձևավորման վրա։ 1942 թվականի հունվարի 25-ին է ծնվել պորտուգալացի ֆուտբոլիստ Էյսեբիոն, 1950 թվականին հայ արձակագիր եւ դրամատուրգ Հայաստանի գրողների միության անդամ Գուրգեն Խանջյանը 1952 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ Ավետիք Ավետիսյանը 1973 թվականին Հայաստանի պետական գործիչ Արթուր Օսիկյանը 1978 թվականին հայ լրագրող եւ հաղորդավար Արտակ Ալեքսանյանը նույն թվականի նույն օրն է ծնվել նաեւ Ուկրաինայի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 1980 թվականին իսպանացի ֆուտբոլիստ Չավի Էրնանդեսը 1981 թվականին ամերիկացի R&B ոճի հայտնի երգչուհի եւ երգահան Ալիշա Քիզը։ 1984 թվականի այսօրն է ծնվել բրազիլացի ֆուտբոլիստ Ռոբինյոն։ 1985 թվականին ուկրաինացի երգչուհի եւ դերասանուհի Թինա Կարոլը։ Այսօր հունվարի 25-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 340 օր։